الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن أخذ بمنهاجه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد <clears throat> قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي صلى الله عليه وسلم قراءه لا باس انا اعلمكم بالله أنا أعلمكم بالله saya ادى لبه علم داركم الله عز وجل Allah صلى الله عليه وسلم SAW yang ada paling نقل ابن حزم رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على أن من قاله أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كفر إجماع Siapa yang cakap dia ada ilmu lebih dari Rasulullah SAW dalam agama, dia apa? Dia apa? Kafir. Tapi di dunia macam mana? di dunia macam mana? Bisa orang cakap saya tahu dalam dunia itu lebih dari Rasulullah SAW. Ah. Hada kalamun khata. Perkataan itu apa? Salah. Dalal. Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang ada wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau ada perlu dalam apa-apa di dunia Allah bagi dia wahyu Nabi SAW yang paling tahu. Tapi Nabi SAW tak tahu ghaib. Betul tak betul? Tak tahu apa? Ghaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Untuk anta tahu macam mana buat mobil, tak maksudnya anta tahu dunia lebih dari Rasulullah SAW. Itu fahaman yang apa? Yang salah. أن An fahaman itu, an إيتو جرح jarh untuk صلى الله عليه وسلم بهاية بتدا tak مفهوم يا أخواني في اللام لا ولهذا يقول بعض الضلال يقول نحن أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور دنيانا لقوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم أنتم أعلم بأمور دنياكم حديث أنس صحيح أبا مفهوما حديث إني يا أخواني ساتكلي النبي صلى الله عليه وسلم جلا دي مدينة فرآه يؤبر النخل Nabi Sallam tengok dia ambil dari apa apa takbir nakhl uh, nakhl maksudnya kurma tapi dia potong dari kurma itu yang unta ambil apa sebagian dari apa apa bukan unta sorry tahu ya akhwani fillah takbir nakhl orang yang kerja di farming dia tahu kalau ada satu pohon dan dia mau apa pohon itu buah dia campur kawin ha tahu kawin kawin kawin al unsa ma al dhakar unsa yani apa unsa perempuan sama laki ya bisa ha فمر عليهم يؤبر biasa, بياسا تأبير itu sama angin, tahu angin, sama angin. أنين kalau angin kurang, موسم angin kurang, dia buat apa takbir itu sendiri فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبرون النخل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له تعبير النخل فقال سلم لو تركتموه من قال كان إيتو توكل على الله تعالى أن ينبوال سبب يا أخواني في الله كرجة فر من إيتو قصر نية توكل على الله تعالى بتدبتو فالنبي صلى الله عليه وسلم دور لي أن تبوا التوكل تأبرلو فتركوها فلم تحمل دي منين قال كان ما النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا Tapi subhanallah tak ada apa. Buah dia paling kecil dan tidak ada apa. Buah yang biasa. Kurma, eh, pohon kurma. Kurmanya kurang. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم Dia ingat itu untuk Rasulullah SAW. Antum alam biumur duniakum. Maksudnya kalau itu manfaat kamu buat. Tak apa. Dia kata tengok. Maksudnya kita tahu lebih dari Rasulullah SAW dalam umur dunia. ها بيسا فهما داري حديث إني فهما إيتو ها يا أخواني بالله ما شمال كي تفهم حديث إني دن أحاديث ما شمال ما شمال الجواب يا أخواني في الله سم ينكر ورداري رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جلس جلس Tapi kataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tauqif dari Allah Taala. Dari apa? Allah Taala langsung. Dan kadang-kadang itu ijtihad dari Rasulullah SAW lepas tu Allah apa? Terima menjadi macam wahyu agama juga. Mafhum? Jelas tak jelas? Faham tak faham? Nah. Tauqifi wa ijtihadi muwafaqun alaih. Jelas tak jelas? Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ijtihad tapi bukan macam Allah Azza wa Jalla mau, Allah apa? Membaikkan dia tak? Membaikkan, merubah. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه كلا إنها تجنغم بوات مچميتو Talas Allah jadi membaikkan Nabi SAW sudah. Bania tempat bania ahwal bania ahadith betul tak betul? Itu termasuk dalam makna ini. Termasuk dalam makna ini Nabi SAW jaga meninggalkan tawakul Allah Taala tak perlu. Lepas tu Rasulullah SAW membaikkan apa? kataan dia yang ijtihad itu menjadi syarak bisa buat apa takbirun nakhl bisa kawin-kawin pohon semua dua-dua dari agama dua-dua dari apa agama maksudnya Allah taala mau kasih Nabi sallam tahu bisa buat kawin antara apa pohon-pohon itu tidak ada masalah ada makna Mafhum ya akhwani fillah? Jelas tak jelas? Berapa berapa kataan dari Rasulullah SAW yang hubungan sama urusan dunia dunia itu wahyu dari Allah Ta'ala betul tak betul? contoh ya akhwani fillah parang-parang jihad sama musyrikun banyak kali itu ijtihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an Allah apa terima itu sebab dia sukses betul tak betul? betul? dan lain-lain banyak ahkam banyak ahwal hasilnya ya akhwani fillah tak bisa untuk orang cakap kita tahu dunia lebih dari Rasulullah SAW bahaya kataan itu menjadi pintu untuk ular, orang sekular atau orang merubah agama untuk merubah apa? agama sampai dia meninggalkan agama meninggalkan ahkamullah ta'ala ulusan dia kita tahu dunia, dunia apa? lebih dari agama lebih dari Rasulullah hadha batil dalil lain dari lain agama kita termasuk dalam termasuk dalam ahkam dunia tak Hai ya akhwani fillah agama kita hubungan sama ahkam dunia tak macam mana anta menikah macam mana anta kerja macam mana anta dagang Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama Riba itu dunia tak dunia? Dunia tapi termasuk dalam agama tak? Macam mana anda tak cakap tahu lebih dari agama? Betul tak betul? Macam mana kita pilih waliul amr? Macam mana waliul amr buat siasa syariah antara rakyat? Itu semua termasuk dalam agama tak? Termasuk dalam agama tapi itu syariah tak syariah? Syariah juga. Betul tak betul? Faham tak faham? الشاهد يا أخواني في الله فقط أن إتو بالين بهايا أن فهم من دي أنتو حديث إني دن حديث لا فهم من صلاة قرآن صح مفهوم يا أخوان جلس تجلس طيب قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب طيب سؤال عند من يا اخوان؟ آه انتم انتم سمبرنا فائده ايتو سويتو مساله منهج ايتو منهج اهل السنه منهج سلفي منهج سلفي انت تهو دنيا كم هبونغان سما اغاما tak ada pisa-pisa antum faham tak faham itu agama Tak bisa pisah-pisah antara agama dan urusan kamu di dunia. Tak bisa. Jelas tak jelas? Tapi sekarang, saya tanya kamu. Anta dagang jual jus. Orang itu dagang jual makanan. Orang itu dagang jual madu. Orang itu dagang jual mobil. Kenapa setiap orang dari kamu jual andagan sama parang yang beda? Kenapa? Antum faham tak faham? Yani sekarang, hai akhwan, bila ada orang yang dagang antara kamu dalam rial atas. Siapa? InsyaAllah rindra, rindra, hafizahullah ta'ala. Dagang sama apa? Macam-macam. Kenapa dagang sama macam-macam? MasyaAllah, dagang besar orang ini. <laughs> ha, kenapa dagang sama macam-macam itu barang yang anda jual? Kenapa? Sebab ada manfaat untuk kamu. Ha? Mafum tak mafum? Yani setiap orang dari kamu dagang sama barang dia sebab ada apa? Manfaat. Sekarang kalau orang tanya kamu sekular dia cakap mana dalil antum cakap dagang-dagang ah, dunia-dunia itu hubungan sama agama na'am manhaj mana dalil anta dagang sama macam-macam mana anta dagang sama mobil jual mobil mana dalil cakap fulan fulan jual sama mobil mana mana anta dagang sama mobil sebab itu maslahah kamu betul tak betul itu manfaat kamu anta dagang sama makanan sebab itu manfaat kamu Yani anta pilih barang itu sebab itu apa? Manfaat kamu bukan sebab agama cakap anta buat itu. Dalil tak ada hubungan. Itu alasan dia, alasan sekular. Anta faham, tak faham. Ha. Mana rad untuk dia? Dan dia cakap, Tengok antum a'lam bi umur dunia. dunyakum maksudnya itu setiap orang buat dalam dunia itu dunia dia yang dia suka tak ada hubungan sama agama. Rad mana? Subhanallah ya khani fillah. Semalam saya melihat satu buku baru keluar risalah risalah risalah magister untuk satu orang. Buku ini namanya مباحث أنت شيخ الإسلام من تنمية dalam masalah nama-nama buku ni ya, nama buku ni ya. Siapa yang guna dalil dalam kitab sunnah untuk batil dalam dalil itu rad untuk apa? Batil ni. Antum faham tak faham? Yani contoh itu kataan masyhur dari Syekh Islam Taimiyah. Kalau antum kalau apa-apa manusia bawa dalil dari Quran atau sunnah untuk dalil dalil untuk batil ni eh, kataan dia yang apa? dia bawa dari dalam kitab dari kitab sunnah untuk cakap tengok itu dalil an kataan dia yang apa batil dolan Ibn Taymiyyah cakap cari dalam dalil ni ya itu anta mau jumpa dalil untuk tolak apa batil ni jelas tak jelas ulang lagi ulang atau jelas ulang atau jelas ulang ulang lagi ulang lagi sama contoh sama contoh contoh yang mana Contoh dalam hadis ini. Sekarang orang sekular dia cakap, tengok tak ada hubungan antara agama dan buatan kamu. Anta pilih dagang sama ini yang khusus, mobil contoh, sebab masalah kamu bukan sebab agama berkata anta dagang sama ini. Maksudnya tak ada apa hubungan. Dalilnya antum a'lam bi umuri duniakum. Dalam dalil ini, rad untuk kataan dia yang batil. Macam dari agama kita, agama kita yang cakap dagang siapa yang mau dagang? Dagang dalam apa-apa yang maslahah untuk apa? Untuk kamu syaratnya halal, syaratnya tak ada riba, syaratnya uh, eh, sama cara yang halal. Nafum, ada syarat. Ada syarat tak? Bisa anda dengan anda pilih khamr untuk jual? Bisa tak bisa? Maksudnya dalil ini hubungan sama agama tak? agama yang cakap sama kamu anta dagang sama apa-apa yang cocok sama kamu yang syarat halal yang syarat jangan masuk dalam riba yang syarat yang syarat ada syarat untuk dagang tak ada syarat untuk dagang antum a'lam bi umur dunyakum maksudnya dalam batasan ini anta pilih yang cocok sama kamu tapi dari adillah lain Jangan masuk dalam haram ini, jangan jual ikut haram ini, jangan tipu, jangan-jangan itu semua syurut untuk dagang tak? Maksudnya pilihan kamu itu hubungan sama agama tak? Hubungan. Faham tak faham? Itu sebab Nabi SAW bersabda antum a'lam. Yani dagang itu, an kerja itu perlu ilmu tak? Perlu ilmu dari agama. Iden dalam hadisnya ada rad untuk batil apa? niat. Antum faham tak faham? Yang pilih kamu bukan mutlak ada batasan. Batasan itu dalil dunia kamu, pilihan kamu, dagang kamu hubungan sama apa? Sama apa? Sama agama, sama syariah. Hada manhaj tak manhaj ahli sunnah. Nah. Antum faham tak? Jelas tak jelas? Wadihan amla? Nah. Nah. طيب Soalan sebelum mulai, maaf ya akhwan, itu makna yang penting. Dagang di Al-Quran sama nama apa? Allah ingat kalimat dagan dalam Al-Quran. Dagan maksudnya bisnis, transaksi, jual beli. Sama kalimat apa? ها دلم القرآن دلم كلمة أبا وأحل الله البيع وحرم الرما بياسا بياسا كلو الله إن دقن دلم القرآن دقن ين حلال الله جل على إن كلمة أبا بيع كتوالي دلم قول الله تعالى في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك تجارة دلم آية إني سما شارة ينبقوس أتو شارة ينبكان بقوس آه تجارة دلم آية إني دلم سورة الجمعة تجارة سيني الله جعل إنقد إنقد كلمة إيتو أنتو أنتو kasih perintah dan nasihat untuk sahabat jangan buat macam itu kalau antum jumpa dijar atau apa-apa meninggalkan salat atau ibadah dan pergi untuk apa tijarah Jangan. Maksudnya tijarah dalam ayat ini sama cara sama cara yang madh atau cara yang dham. Tahu madh? Buci, bucian. Terpuji. terpuci. Wa dham? Yang terjela. Terjelah atau dalam terjelah atau terbuci? Terjelah, bukan terbuci. Semua tijarah, mayoritas tijarah yang di Al-Quran sama cara yang halal sama kalimat apa? Apa? bay' hadha wal maqsad tapi tijarah yang sama cara yang terpuji sama apa dalam Al-Quran? Tijarah yang puji. Ada tijarah lain, bukan tijarah dalam surat Al-Jum'ah. Antum lupa sekarang, itu kecuali ya. Kalimat tijarah di surat Al-Jum'ah itu kecuali. Tijarah yang di Al-Quran. Kalimat tijarah. Macam apa? أنتم فهمت أفهم فهمت أفهم ها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أبا تؤمنون بالله تؤمنون بياسة تجارة داقان دلم القرآن دقان سماء الله تعالى السبب إتو ينطالن أطه منفعة طالن بروفيت آخرة أنتم فهمت أفهم؟ Tijara dalam Al-Quran biasa kalimat tijara, tijara sama Allah Ta'ala. Yang terpuji. Kalau transaksi, Allah Jalla ingat kalimat apa? Bayya. Tijara yang dalam transaksi dalam surat al-jama'ah bukan yang terpuji. Sama ter apa? Terjelek. Sahaja. قال الله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة إتو بكان تربوتشي إتو ترأبا tercela tercela tercela مذم أنتم فهم جلس أجلس وهكذا قال رحمه الله تعالى وأن المعرفة فعل القلب معرفة untuk tahu buatan apa buatan hati bisa buka ya kawan filah lampu sudah mata sudah pusing bisa buka <coughs> لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم حدثنا محمد بن سلام من هو من هو محمد بن سلام ابن من ما هو لقبه البيكندي او البيكندي الذي قال قلم بدينار انتم إنجاب itu dari muhadithun yang tujar subhanallah ha? ada muhadith yang apa yang dagang yang besar yang kaya حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده بن عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتق أنا أتقاكم أو إن أتقاكم وأعلمكم وأعلمكم بالله أنا هذا حديث عائشة مختصر لقصة طويلة أصلها من حديث أنس في الصحيحين Itu ringkasan hadis Aisyah itu ringkasan untuk kisah yang paling panjang dari hadis Anas mau datang di masa depan insyaallah. Asyahid ya akhwani fillah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kalau Rasulullah SAW perintah sahabat biasa, perintah dia untuk buat kerja dan ibadah yang cocok sama mampu dia. Biasa ibadat itu kalau timbang eh, perbengan. apa perbandingan sama ibadat Rasulullah SAW ibadat Rasulullah SAW lebih apa tinggi dan lebih banyak antum faham tak faham jelas tak jelas lebih banyak Nabi Sallam perintah dia untuk buat ibadat itu paling cukup untuk dia tapi dia melihat kerja Rasulullah SAW lebih faham tak faham so dia cakap ya Rasulullah kita mau sama kamu seperti kamu Fan Nabi SAW sudah cakap sama dia saya bukan macam kamu saya bukan macam kamu, saya beda. Maksudnya Allah bagi dia tenaga. Allah tolong dia. Itu Nabi tak sama. Tak sama. Cukup untuk kamu. Kalau dia cakap, Ya Rasulullah, kita mau sama kamu. Fayaqul alaihi salatu wassalam. Yaghdab. Rasulullah marah. Ikut perintah saya. Buat yang saya cakap. Cukup. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا yang paling taqwan yang paling tahu dari Allah Ta'ala siapa? Ana maksudnya antum ikut sahaja. Jangan. Mafum tak mafum? Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Tapi saya tanya kamu soalan. Sekarang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa ikut Rasulullah SAW? Dia mau ikut Rasulullah SAW dalam semua hal Nabi. Kenapa? Kenapa dia mau ikut? Jawab, Jawab, sebab itu asalnya, asal sahabat buatan dia dia apa? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada al-asl. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sebab dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu asal ikut Rasulullah SAW dalam semua apa? Buatan. Sebab tak ada khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buatan-buatan yang dia buat kecuali kalau dia cakap itu apa khusus هذا القاعدة القاعدة أن أفعاله للتشريع وليست للتخصيص حتى يأتي دليل تخصيص أنتم فهمت فهم بوتا بوتا رسول الله أنتم كتا إيكو نية عليه الصلاة والسلام Bukan khas untuk dia kecuali kalau dalil datang cakap itu apa? Itu apa? Khas. Sekarang setelah Rasulullah SAW cakap sama dia itu cukup untuk kamu. Saya bukan sama. Maksudnya itu khas tak khas? Khas tak khas? Khas. Contoh, contoh. Hadis ini paling cocok sama kisah al-muwasalah fi siyam. Ah, sambung dalam puasa. Satu kali صحابة بواسة سما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيحين حديث أبي سعيد حديث أنس بن عباس لاين لاين دي بواسة سما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي رسول الله صلى الله عليه وسلم داري بوتن دي دلم بواسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أبا سامبون ترس منورس دو هاري تيجا هاري لبي واضح في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه دي بواسة سما رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرب داتام رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلة سامبون أن أنديا مو أبا مواصلة سما رسول الله صلى الله عليه وسلم Nabi SAW perintah dia untuk apa? Buka. Tapi dia ada sahabat yang cakap dia fikir Rasulullah SAW perintah dia untuk buat, buat untuk buka sebab Rasulullah SAW takut dia mungkin apa membahaya diri sendiri. Tapi dia fikir dia kuat. So dia sambung. قال فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا وثالثا ورابعا كالمنكل لهم حتى بلغ منهم الجهل Rasulullah SAW tambahan satu hari satu hari sampai dia sudah apa sudah apa paling capek paling capek tak tahan lagi kalmunakki lahum itu iqab hukuman untuk dia sebab dia tak ikut apa perintah dia dari pertama waktu Rasulullah cakap apa cukup untuk kamu ثم قال عليه الصلاة والسلام إني ليست كهيئتكم Ini yut'imuni Allah wa yasqin. Saya bukan sama kamu. Allah bagi saya makanan dan apa? Minuman. Bukan bukan sama kamu. Tak sama. Sekarang maksudnya muwassalah itu khusus tak khusus? Khusus tak khusus? Khusus. مفهوم يا اخوان اذا من هذا نفهم ان الاصل الاتباع حتى ياتي دليل ماذا تخصيص اصل ikut Rasulullah SAW sampai dalil cakap itu apa khas مفهوم يا اخواني في الله جلس جلس طيب، ومن هذه الفائده داري فائده ايتو داري حديث اني ساتو قاعده ان بالين بانتين ان توفق سيابا ينبوت عموم دلم تخصيص صلاه يعني سيابا ينبوت ينفهم عموم تبي حال اني اطه خصوص ايتو ضلال صلاه ممكن بواء كم انتو ضلال دن بدعه Antum faham tak faham? Sebab ini khas untuk masalah ini. Jangan buat kias atau buat umum untuk masalah yang apa? Lain. Jangan. Sama terbalik. Kalau dalil itu umum, jangan buat apa? Khusus. Kalau dalil itu khusus, jangan buat apa? Umum. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Contoh, contoh soalan apakah hukum qiyamul lail di masjid dalam jamaah? Ha? Jawaban yang sah apa? Khusus untuk apa? Ramadan. Dalam tarawih. Bisa hari-hari lain. Kita jaga apa? al asal Tak bisa. Nabi SAW buat dan Rasulullah SAW terus menerus Qiyamulil di mana? Di rumah. Dan siapa yang salat di majlis? salat sendiri. Betul tak betul? Wa qala alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli ya jaga bisa untuk dorong muslimin untuk tenaga untuk apa-apa kita cakap sekarang anta buat ta'mim dalam masalah yang apa khusus yang kita tahu qiyamul lail jamaah di masjid ini untuk apa Ramadhan sahaja khusus tak khusus khusus untuk Ramadhan jangan buat umum anqiyas dalam ibadat macam itu tak sah antum faham tak faham jelas tak jelas Ha, ilan sini tempat khusus jangan buat apa? tamim. Sama terbalik. Terbalik sama. Kalau dalil atau masalah umum jangan buat apa? Jangan buat apa? Khusus, jangan. Ada am. Jangan buat taksis. Ada banyak contoh untuknya juga. Jelas tak jelas ya, Ahwan? Jelas insyaAllah. Wa min halil hadith, anna Nabi SAW ghadib. Rasulullah SAW apa? Marah. Kalau Rasulullah SAW perintah, ikut. Jangan debat. Jangan debat. Jangan jari urusan-urusan. Jangan. Walau Rasulullah sudah meninggal. Tapi perintah dia alaihi Wasallam Sampai itu kamu. Sami'na. Wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangan tolak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk adat untuk apa-apa jangan. Takut Rasulullah SAW kalau dia hidup marah sama kamu, bahaya tak bahaya? Bahaya. Faham tak faham? Ya Allah alaihi salatu wassalam. Lakin sahabat ada ulusan. Betul tak betul? Ada ulusan. Rasulullah mengajar dia, dia tolong Rasulullah dalam tasyri'. Naam. وفي هذا فائدة ودليل Sekarang di awal dars kita cakap Ibn Hazm dan lain-lain, Ibn Taimiyah dan lain cakap ijma' siapa yang cakap dia tahu lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia orang apa? Kafir. jelas tak jelas dan agama betul tak betul tapi sekarang kalau ada orang yang cakap bukan lebih dari Rasulullah SAW sama Rasulullah SAW seperti Rasulullah SAW bisa tak bisa hukum dia apa yang dia cakap saya tahu macam Rasulullah saya ibadah macam Rasulullah saya puasa qiyamul lail macam Rasulullah الحكم دي أبا من يجيب ها يا أستاذ عبيدة عندك من قال أعلم أو أتعبد مثل رسول الله ما حكمه تفصيل أحسن ما هو التفصيل أحسن فهذا هذا مشروع نعم وإن كان ما هو غير ذلك في الأجر في الأجر معنى ذلك هذا ماذا هذا قالوا زندقة هذه زندقة Siapa yang dia fikir, dia cakap seperti Rasulullah SAW maksudnya dalam ikut. هذا جواب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والعلماء الربانيون الذين يعرفون التفصيل في مقام التفصيل. Orang yang cakap saya puasa atau صلى macam Rasulullah SAW تفصيل Kalau anda cakap macam Rasulullah SAW maksudnya anda mau ikut jalan dia. Anda ikut jalan dia, anda ittiba' Nabi SAW. Itu sah tak sah? Tak sah tak sah? Sah. هكذا أم لا؟ قال إنما أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم هكذا أم لا؟ وما أسر عنا أسرنا عنكم قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله من هذا الرجل Betul tak betul? Banyak hadis. Tak apa. Tapi kalau maksud kamu seperti Rasulullah maksudnya anta sama dia dalam satu tahap, anta sama dia pahala kamu sama, anta fikir anta anta menjadi tinggi sama Rasulullah Sallam. itu bukan itu sangat zandaka. Tahu zandaka? Itu zandaka yang jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya akhwani fillah? Tak ada orang macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واضح هذا معنى أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له مفهوم إن شاء الله جلست أجلس واضح نعم قال رحمه الله تعالى باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان dia Bab man kariha an ya'ud fil kul kama kariha an yulqa fil nar. Siapa yang untuk di kalau ada pilih untuk dia kembali untuk kufur atau masuk neraka dia masuk apa? Masuk bukan neraka, masuk api. Tahu api? Api? Ha? Yani untuk masuk api an bakar sendiri lebih bagus untuk masuk apa? Masuk apa? Kufur an menjadi kafir lagi. Betul tak betul? Itu azab dunia. Wal kufur azab dunia wal akhirah. Hakadam la? Ulang lagi. Ulang lagi. Sekarang kalau ada pilih untuk kamu. Anta menjadi kafir fitnah. An menjadi kafir atau masuk api bakar diri sendiri. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Ya akhi bakar tak apa. Ha? Azab untuk satu jam. Tapi راحة دي آخرة بقوس داري عذاب دنيا sama آخرة ترس من رس هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود ها أصحاب الأخدود وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هكذا أم لا فالشاهد هو هذا يا أخواني وسبحان الله أعطيكم فائدة يا أخواني في الله داري بنغلمان pengalaman orang yang convert atau convert apa convert revert to Islam apa masuk Islam atau orang mualaf? maaf orang mualaf. atau orang mualaf? orang mualaf. orang mualaf ya akhwani fillah dua macam orang mualaf dua macam orang mualaf. Wallahi kalau anda bagi dia tahu masuk api an bakar diri sendiri atau kembali untuk kufur dia apa masuk apa api terus masuk api terus kenapa sebab dia masuk Islam setelah tengok api di kufur dia masuk Islam sebab dia iman sama apa Islam sebab sudah melihat macam mana dalal di kufur dia sebelum masuk apa? Islam. Setelah masuk Islam, hidup dia merubah, iman dia merubah, hati dia merubah, fikir dia merubah. Hidup dalam jannah. Sekarang anda cakap sama dia kembali untuk kufur dia cakap tak, mati lebih bagus. Sebab dia sudah pernah macam mana bahaya jalan apa? Kufur itu muallaf yang masuk Islam sama ilm, sama pengalaman sama da'i yang ada ilmu sama sudah sudah pernah al-kufr dia sudah bakar sudah bakar dalam api al-kufr sebelum masuk apa jannah syurga Islam antum faham tak faham ha. Bahan, Jenis ini ashab Rasulullah sallallahu صلى الله alaihi wasallam. Jenis ini ashab Rasulullah. Dari pertama masuk Islam hari ini sudah siap untuk mati untuk Allah Azza wa Jalla. Betul tak betul? Betul tak betul? Hadis Shaddad bin Al-Had, تعرفون hadis Shaddad bin Al-Had? Hadis Shaddad bin Al-Had hadis sahih la mat'an fihi insyaallah. Dari ahli sunan. Masyhur. Hadis Shaddad bin Al-Had satu orang dari Arab. Waktu Rasulullah keluar untuk perang sama musyrikin. bagi jumpa Rasulullah SAW masuk Islam masuk Islam lepas tu mau perang sama Rasulullah SAW pergi perang hari pertama lepas tu subhanallah Nabi SAW sukses ambil ghanimah tahu ghanimah? harta lepas tu Rasulullah SAW berbagi harta itu antara muslimin An Nabi SAW cakap itu untuk orang Arabi yang baru masuk Islam dia bawa harta itu untuk dia ambil bagi dia Arabi tanya itu apa Cakap ini dari Rasulullah SAW. Hak kamu dari apa? Ghanimah. Faqah fa'akhadha wa ja'ila Rasulullah membawa an-anbiya pergi jumpa apa? Rasulullah SAW. Qala ya Rasulullah ma hadha? Apa itu? Faqala sallam hadha haqquk. Itu apa? Hak kamu dari ghanimah. Faqala ya Rasulullah ma bay'atuk ala hadha? Saya tak bagi kamu bay'ah untuk masalah ini. Itu harta ini. Saya bagi kamu bay'ah untuk untuk saham. Tahu saham? Apa? parang pangang untuk panah panah masuk dari sini keluar dari sini bukan untuk harta faqala alaihi sallallahu alaihi wasallam usduqullah yasduq kalau anda jujur Allah jujur sama kamu bagi kamu yang anda mau hari depan parang lagi Nabi Sallam tanya mana orang Arabi itu cakap ya Rasulullah mati Nabi Sallam bagian jumpa panah itu masuk dari sini keluar dari sahih. Faqala alaihi salatu wasalam, "Shadaqa Allah fa shadaqa." Dia jujur sama Allah, Allah jujur sama apa? Satu hari. Satu hari. Ada yang dari ulama, ada dari ulama biografi yang yang cakap belum belum salah. Orang belum apa? Belum salah, belum belajar salat. Shadaqa Allah fa shadaqa. Amanna billah. Banyak kisah, banyak. Ashab Rasulullah dari bagian itu. Mu'allaf nombor dua Jenis dua Yang mu'allaf Yang betul mu'allaf Yang pertama itu bukan mu'allaf Sudah lebih bagus dari banyak orang yang Yang lahir dah sama Islam Jenis dua Mu'allaf Masuk Islam Tapi masih ada banyak raku-raku dalam hati ini Banyak raku Masuk Islam sebab sahabat Masuk Islam sebab banyak kali saya jumpa banyak orang masuk Islam di Binjara di Binjara sana Binjara sana ada banyak orang muslimin muslimin kuat kalau dia mau Muslim menjaga dia masuk apa Islam dia masuk Islam untuk jaga sahaja lepas tu sambung dalam Islam tapi apa muallaf mafhum ya akhwan muallaf muallaf itu ya akhwani fillah perlu banyak kerja banyak rahmat bania taklif kecuali kecuali kecuali dorong dia sedikit sedikit sampai iman dia menjadi apa kuat perlu ilmu perlu orang yang ada banghalaman mengajar dia terus menerus terus menerus antum mafhum ya akhwan jelas tak jelas wadih hamla kenapa sebab dia masuk Islam tapi belum masuk apa iman يجتمع مقصود قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم yang pertama beda yang dua apa beda kerja sama dia sangat apa beda tapi saya jamin sama kamu wallahi jamin dalam masjid ini orang yang kerja dia dalam dakwah terus menerus keras mustahil kerja sama dua orang itu mustahil Orang yang, yang manhaj dia terus-menerus keras. Mustahil orang yang belum belajar apa maksudnya lembut dalam dakwah warahmah untuk muslimin mustahil masuk dalam bab ini dakwahul muallaf mustahil tak jadi tak jadi sebab anta munafir anta apa apa munafir sebab antum muslimin muslimin lari dari kamu macam mana orang muallaf lari lebih tak lari lari cepat lagi cepat. Betul tak betul? Ha? Betul tak betul? Nah. Ha, da'wah ghairu muslimin lil Islam tariqatul ulama al hukama. Lain tak bisa. Untuk bagi dakwah untuk orang mualaf perlu orang yang ada ilmu sama apa? Hikmah sama rahmah. Tahu macam mana muamalah sama manusia itu. Lain mustahil. An itu dakwah Rasulullah SAW tak? Itu kerja Rasulullah SAW tak? فكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله Orang yang keras-keras terus menerus Orang yang muslim dari dia da, Lari dari dia Betul tak betul? Macam mana orang mu'alaf Atau orang yang Nasrani atau Yahudi Lebih tak? Lebih jauh قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن بلال عفوا قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان تيجا صفات تيجا karakter أبا bahasa اندونيسيا karakter أبا apa Ka -ka -ka karakteria kriteria ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار ما شاء الله هذا الحديث فيه معنى حلاوه الايمان ايمان انت ادم من di hati manis di hati Siapa yang tak rasa manis manis i, manis iman, manis iman ah? Ha? Betul. Manis iman, manis dari iman. Manisnya iman. Siapa yang tak rasa manisnya iman? Jawaban kalimat satu kalimat yang paling mudah. Bahannya kataan untuk ulama dalam masa ini. Perkataan ulama bahannya. Tapi gabung untuk kamu semua dalam satu kalimat. Orang yang sakit hati. Mustahil orang yang ada sakit hati mustahil rasa apa manis iman mustahil mustahil kenapa kenapa paling mudah logik bagi kamu logik anta sekarang sakit tahu sakit ada flu Ibrahim kalau anta ada flu anta makanan madu anta rasa manis madu atau anta makanan madu macam air ha soalan kalau anta ada madu madu sidr Allah tapi anta ada flu, anta rasa manis. Mustahil tak mustahil? Betul tak betul? Betul tak betul? Orang yang sakit tak bisa rasa apa? Manis makanan. Sama orang yang sakit hati mustahil dapat apa? Dapat apa? Manisannya iman. Tak yakun. لأن الله تعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا سكت هاتي تاري سكت هاتي ساها جا مفهوم يا اخواني في الله من امراض القلوب الحقد الغيبه الحسد النميمه تسمى كل ورداري ما سكت سكت ابا هاتي نسال الله العافيه والسلام Orang macam itu tak rasa manisnya iman, mustahil. Sampai orang yang flu rasa madu. Itu mustahil. ما لو أن سما فطرة ما لو أنتم فهمت أفهم هذه كلمة جامعة مانع من أراد من أراد أن يطعم حلاوة الإيمان فليعالج قلبه وليجاهد نفسه Siapa yang tak yang mau rasa manisnya iman? Cari obat untuk sakit-sakit hati. Membaikkan hati diri sendiri anta dapat insya-Allah manisnya iman. cara yang تعالى مستحيل ثلاث من كن نويه فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان مجتمعاء منفردة تيجا صفة إتو السم وعدد هاتك مو أتو ساتو ساتو شكوب سمو كلو ساتو كرن كرن منيس كرن منيس عجيب هذا كرن منيس يا اخوان ها هذا كرن منيس فائده يا اخوان دلم من من هذا كرن منيس ها دلم ايمان تا هذا هذا منيس ني التودي دابا منيس ني تا هذا ينتنغ فهمت فهم تبي نعم الايمان عن حلاوه الايمان ما نسي بيد هذا هذا اوراني الرسا حلاوه الايمان تنجي هذا ينبا كرن تبي سموا هذا ابا حلاوه الايمان مفهوم يعني يعني halawatul iman yang Rasulullah SAW rasa niat di hatinya sama kita atau beda 100% tak sama tapi semua halawat iman tak semua halawat iman Antum faham tak faham? Baik. Satu atau tiga atau dua atau macam mana? Ha? Satu paket. Ahsan. Itu satu. Bisa cakap satu paket. Satu paket. Yani siapa yang Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang Allah wa rasul yang cinta Allah dan Nabi sallam lebih dari semua dunia, maksudnya kalau dia bagi dia pilih masuk api atau kembali untuk kufur dia masuk mana? Masuk mana? Api. Dan kalau dia mau cinta manusia, cinta manusia untuk siapa? Allah sama apa? Nabi SAW satu paket. Tak bisa pisah-pisah tak. Dan orang yang cakap Allah wa Rasuluhu ahabu ilaihim ma siwahuma tapi tak bisa ikut perintah-perintah Allah Ta'ala dalam masalah ini sebab melawan sama tabi'a saya. Itu tipu tak tipu? Tipu antara sakit hati tak rasa menisan iman. Mustahil. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Nah. Contoh. Contoh. Ada satu sakit yang ajib antara manusia. ساتوسكيت إتو يا أخواني في الله الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر دن دلائن لاين علماء دي تكاب سكيت إتو دي هاتي مأنوسية كلو الله تأتلون دي أنتو من بايكا سكيت إتو مو كل وار سكران أتو نندي كل وار ما كم أطاع دي بهاس إندونيسيا لا إله إلا الله إدمان معنى إدمان مدمن أدكتف أدكتف Ah, apa ini apa candu candu Oh, sakit itu macam candu. Kalau Allah tak tolong kamu untuk anda membaikkan diri sendiri, perlu jihad nafs besar. Kalau tak buat, mau keluar. Sekarang atau nanti sebab candu. Sakit itu apa? Namimah. Tahu namimah? Namimah. Anda tahu namimah? Namimah maksudnya apa? Ifsad antara manusia apa? Adu domba. Adu domba. Adu domba. Tak ada nama yang lain. Ada nama lain ya kawan? Ha? Rusak antara manusia. Merosak antara manusia. Ha? ha? Ha? Domba. Tapi nama itu bahaya saya tak suka. Ha? Sebab domba hayawan betul tak betul? Ha, itu uh, apa? Biri-biri itu. Biri-biri domba. Sekarang saya tengah. Ha? Itu bahasa Indonesia macam itu ah. Bagus Masya Allah. Tapi itu saya belum masuk. Taib. Merosakan antara manusia. Bisa? Merosakan antara manusia. Sakit itu ya akhwani fillah ajib. Betul ya akhwani fillah idman. Addiktif. Candu. Candu. Banyak kisah-kisah al zahabi rahimahullah ta'ala. Wa Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala. wal qurtubi rahim bagi banyak kisah untuk orang yang sakit sama apa namimah kalau dia tak dikadari Allah taala terus menerus jihad nafs sekarang atau nanti keluar an rusaan antara manusia yang aji mayoritas manusia dia tak tahu kalau anta rusaan antara manusia walau dalam perkataan yang seduk, yang jujur masih itu apa mandamina Mafum? Contoh. Rindra cakap sama saya, Akhi Muhammad, orang yang yang kikir. Orang yang bukul istri. Baik. Tapi betul, Abu Muhammad, Allah musta'an. Nah, ha? bukul. Faham tak faham? So, saya pergi, tapi sekarang, tapi sekarang, akhuna Muhammad, kalau saya cakap sama dia, Kenapa anta sama saya ustaz dia? Kenapa anta bukul istri? Itu Rendra cakap sama saya itu. Atau kenapa anta kikir? Lebih bagus. Ha? Kenapa anta kikir? Taqillah. Anta santri saya. Saya ada. Jangan kikir. Kalau kikir saya diusir kamu. Contoh. Lepas tu dia apa? Dia apa? Fasad. Sekarang antara saya sama Muhammad menjadi apa? Menjadi rosak. Antum faham tak faham? Sekarang Muhammad tak mau belajar sama saya lagi, mau keluar. Sebab saya keras sama dia atau saya cari dia orang yang faham tak faham? Contoh lagi dia cakap ya ustaz tahu Muhammad itu cakap anta orang yang yang tak bagus. Tapi dia belajar sama saya, itu. tu. Lepas tu saya sekarang ada hati sakit sebab saya terus menerus mengajar Muhammad. Lepas tu saya tak mau mengajar Muhammad anta anta ni insyaallah tak tak perlu baca Quran lagi. أنتم فاهم تفهم سكران ين رندرا بوات معروف ونهي عن منكر أتاو نميمة تبي كتان إتو صح محمد سودا بنتي لا سيا أنتم فاهم تفهم رندرا ين بوات سكران أم معروف ونهي عن منكر أتاو نميمة تبي ديا تأتيبو ديا تاتيبو ما شاء الله Ah, jawaban itu namanya bil ijma'. Tak ada khilaf itu namanya. Al-ma'ruf nahi munkar bukan macam itu. Al-ma'ruf nahi munkar dia pergi jumpa Muhammad. Wahai Muhammad. Jangan binti la ustaz. Taqillah fi nafsik. La yasih. Itu salah. Itu batil. An kalau binti la Muhammad itu saya binti la yang ada dasar, rendera bagi jumpa saya. Jangan biar ustaz. Saya dengar Anta buat kesalahan itu. Ittaqillah ya Ustaz. Barakallahu fik. Saya tak tahu Muhammad dan Muhammad tak tahu apa. Eh, Alhamdulillah dia buat an ma'ruf nahi munkar antara apa? Kita sekarang hubungan sama saya sama Muhammad masih ada atau rosak? Masih ada. Hadza an ma'ruf nahi munkar. Yang pertama bukan an ma'ruf munkar, yang pertama apa? Namimah. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? jelas. Siapa yang tak tahu perbezaan antara namimah wa am ma'ruf an munkar, dia buat kabair dan dia tak tahu dia yang buat apa? Dia buat kabair an fikir dia buat am ma'ruf wa nahi an madha? Munkar. Actually an anta buat kabira. Khususan antara ikhwah fillah wa akhawat fillah. Khususan antara rahim Lebih lebih jelek antara bapa sama apa? Anak. Dan lebih lebih lebih jelek antara suami isteri Dan hasilnya menjadi cerai atau apa-apa. Itu paling jelek, lebih jelek. Allah Alaihi. Hadi kulluha kabair. Tapi kabair itu lebih berat, lebih apa? Berat, lebih berat. أنتم فاهم تفهم جلست أجلس جلست أجلس هذا منها نسأل الله العافية والسلام Orang yang sakit macam itu mungkin rasa rasaan apa manis manis manisnya iman mungkin rasaan manisnya iman والله مستحيل حتى يرج الجمل في سم الخياط مستحيل antum faham tak faham ya akhwan fillah ah itu contoh untuk satu sakit hati yang paling bahaya Siapa anda wajib cari di hati kamu ada apa untuk membaikkan hati. membaikkan hati untuk sampai anda dapat manisannya iman. Manisnya iman. Mafum ya kawan, واضح hamla. لا؟ جزاكم الله خير يكفي الى هنا سبحان حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Ada soalan sebelum habis? Ada soalan dari ikhwah bisa tanya? Ada soalan? Fadal ya Abah. عفوا يا أبا عبيدة ما فهمت جيدا ماذا يقول طيب يا أخواني في الله الشدة في غير موضعها من علامات الجهل وقلة البصيرة هذا أولا شدة كرس كان كرس dalam tempat yang bukan tempat niat tanda anta jahil tak kualafasi dalam tempat kamu anta tak kualafasi. mafhum ya ikhwan fillah lepas itu mungkin menjadi tanda untuk sakit hati 100% kalau tak terima apa nasihat kalau tak terima nasihat sudah keraskan itu bukan untuk agama untuk hak apa hak nafs untuk diri sendiri bukan untuk Allah azza Jal. sudah itu sakit apa hati. Tapi asal niat keluar dari apa? Dari apa? Jahil. Dalil niat mana? Dalil man dia mana? Dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Al-Quran ayat jelas, Was-Sunnah حديث yang jelas, Yang mungkin semua tahu. أين الدليل على أن الشدة في غير موضعها من من أشهر علامات الجهل ومن مرض القلوب إذا لم يقبل النصيحة نرى أين؟ في القرآن في القرآن في القرآن يا أخواني في الله آه. أبا لا بأس لا بأس لكن لا بأس هذا من الأدلة من الأدلة دليل صريح لقيه ها استاذ عبيده مع شيء تفضل ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك بينهم مواد فاذا الذي بينك بينه عداوه كانه ولي حميم بقوس داري ادله احسنت لقي لا لا انتظر ليس في السنه ما زلنا في القران sekarang kita له dua dalil داري القرآن قرآن دليل أشد من على في غير موضعها جهلا keras dalam tempat yang bukan tempat dia jahil. An dalil syiddah itu menjadi dalil untuk sakit hati. Yang pertama untuk jahil. Mana? Antum insyaAllah semua tahu. Ha? Ibrahim, Hufaz, Aina? Aina? ها؟ ماذا؟ سورة الشمس أين هي؟ ها؟ لا بأس فكروا جيد ايتو بقوس انتم انتم ابا كاري فلتر فلتر هذا معناه الاستنباط والاستدلال كانت كتاب تبول دو ايه ها؟ قصة؟ قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بالعفو، له عفو. أبا عفو؟ أبا عفو؟ معاف. وأمر بالعرف، إيكوت أبا؟ العرف دلم دلم عرف ينشوشو سما شريعة. وأعرض عن الجاهلين الجاهلين ينتأته معف الجاهلين ينتأته عرف أبا مأنسيا إيتو دليل ينبال أتما أنت جكب الشدة في غير موضعها جهل أعرض عن من؟ عن الجاهلين انظروا العفو العفو والمغفرة والرحمة إيتو من علامات العلم بكان داري علامات أبا الجهل وأعرض عن ماذا؟ الجاهلي وهكذا من أدلة أن الشدة في غير موضعها من مرض القلوب آمن من يعلم في قصة موسى قصة موسى يقول الله تعالى ها وقت سداد حبيث قال الله تعالى في قوم موسى بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أين وآيين Dia sangat syadid dan sangat kuat dan thabat untuk ibadat al-ijl. Sampai Allah Jalla bagi dia sifat dia minuman ibadah. Maksudnya syadid tak syadid. Syadid. Waktu Harun datang dia mau pur, mau apa? Mau parang sama mau bukul Harun dan mau apa? Bunuh. Mau bunuh Harun. Syadid tak syadid. Syadid tak syadid. Allah Ta'ala fi qulubihim bikufrin. Sakit tak sakit? Sudah masuk sakit itu ke hati ni tak? Sakit. Bikufrin. Wa syiribu fi qulubihimul ijla. Bikufrin. Sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Sebab menjadi apa? Menjadi hak nafs. Bukan untuk hak apa? Allah Ta'ala. Orang yang nasihat datang untuk dia. Taqillah. Jangan keras sama ikhwan kamu, sama muslimin, sama. Bukan tempatnya. Tapi dia mau keras. Maksudnya sudah apa? Dikeraskan dia bukan untuk apa? الله تعالى بكم تدري سنديري انتو حقنية مرض ومن السنة لا دليل أصرح من السنة ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر قال إنك امرؤ فيك جاهلية dia keras sama بلال قال يا ابن السوداء كان bainahum ملاحه فقال عليه الصلاه والسلام انك امرؤ فيك جاهليه مفهوم يا اخوان الشده سما سودا كمو ين يعني اخوان كمو وكان تنده علم تنده اطا جهل انتو صلى الله عليه وسلم من بايكان ابو ذر تبس ابو ذر بابي انت بلال يا ابو بلال يا بلال اطا ادعس خلي الجهل اه من جديد درس انتو سي من جديد درس انتو سي ابو ذر رضي الله تعالى عنه جنن أنت مفهوم أنت مفهوم جلس لا جلس نعم صلى الله عليه وسلم ليس من علامات العلم لا ولا الحكمة ولا هم يحزنون دليل لاين تينغو بركتة أن علماء يعني الله منفعة أمة سماديه سلف أتو خلف بركتة أن ديا بونو سما رحمة تا بونو سما رحمة تا نعم لهذا نحن نقول إذا رأيت إذا أردت أن ترى عقل الرجل فانظر كيف يعامل من خالفه وليس من وافقه قال أنت موتينو أوران إيتو عقل دي ما شمانا تينو ما شمانا بوتن دي سما أوران ين أبا موسوه دي بوكان أوران ين أبا إيكون يا أتو تشوشو سما دي بوكان أنت تهو دي عقل أتو بوكان عاقل أنتم فهمت أفهم حفظكم الله ورعاكم الشدة طيبة لكن في موضعها الشدة طيبة في موضعها مفهوم يا ya akhwan macam تشو تشو kalau أنت بوت ubat itu دلم أبا تنطأني واضح جلس جزاكم الله خير يكفي هنا سبحان حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته